Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ Թալիշ ժողովրդի ազատության մոնետիկը միջպետական խարդավանքի զո։ Խոսապոյի մոտ է քաղաքական ներուժաբան Միքայել Հաջյանը։ Հիրավի ոչ հարկերբ, քան իրոք միջպետական խարդավանքի զոհ կարելի է համարել Թալի ժողովրդի ազգային ազգագրական պայքարի առաջնորդներից մեկի հայտի քաղաքագետ հասարական գործիչ ու հրապարակախոս Ֆախրադին Աբբասովին կամ ինչպես ինքն է ներկայանում ընդգծելով իր ազգային ինքնությունը Աբոզոդային Ինչպես ամենայն ցնծությամբ տեղեկացում են Բաքվի իշխանամետ լրատվամիջոցները, վերջերս փետրվարի 28-ին Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները ընդառաջելով պաշտոնական Բաքվի դիմումին, նրան արտահանձնել են Ադրբեջանի իրենց գործընկերներին, եւ նույն օրը Ֆախրադդին Աբոզոդան ձեռնաշխտաներ հակած հայտնվել է Բաքվի Հեյդար Ալիև անվան օթանավակայանում, որտեղից եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչն անմիջապես փոխադրվել է ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Դա երևի թե կարելի է համարել նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին 2-3 տարում, այս էլ քանի երրորդ այսպես կոչված իրավական, իսկ ըստեյության արդեն առանջակետների ասած հակաիրավական հաջողությունն իր իսկ հայտարարած ողքների որսում։ Վհուկները, ինչպես անշուշտ կրահում եք, ադրբեջանական այն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներն են, ովքեր հալածանքներից ու հետապնդումներից, բարից բոնի մաստով ֆիզիկական ոչնչացման իրական սպառնալիքներից մազապուրց լքել են երկիրը եւ ապաստան գտել այլ պետություններում, հավատացած լինելով, թե դրանք օրինական երկրներ են եւ թե այնտեղ իրենց անվտանգությունն ու ազատ կենսագործունեությունը երաշխավորված են։ Խոսքը վերաբերում է մանավանդ հետ խորհրդային տարածքի նորանկախ պետություններին, մասնավորապես Վրաստանին, Բելարուսին, Ռուսաստանին, սակայն միջպետական հարդավանքների սարդոստայնի շնորհիվ ի վերջո նրանք բոլորն էլ կամ նրանցից շատերը որսացվել ու հայտնվել են Ադրբեջանի արգելափակման վայրերում կամ ինչպես ընդունված է ասել բանտային ճաղերի ետևում։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ այդ դառը ճակատագրին են արժանացել Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ ընդդիմադիր կուսակցության նախագահի տեղակալ գյուզ Միրզալ Բայրամլին, լրագրող եւ ակտիվիստ Աղան Մուխտարլին, այլախոհ այլ քաղաքական գործիչներ, որոնք արերևույթ առանց վրացական իշխանությունների գիտության, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից Թբիլիսիում եւ կամ վրաց-ադրբեջանական սահմանի վրացական հատվածում արևանգվել, ձերբակալվել ու փոխադրվել են Ադրբեջան։ Վերիշենք նաև Բելարուսի իշխանությունների կողմից ազգությամբ ռեաբլոգեր Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու միջազգային հնչեղության աղմկահարույց դեպքը։ Իսկ թե որքան օրինապահ են նշված երկրների իշխանությունները, կարելի է դատել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի թեկուզ 1 հրապարակային հայտարարությամբ Իլհամի մեկ հերոսազանգն ինձ կամ իրեն եւ բոլոր հարցերը լուծում են։ Խոստովանել է Բելոռուսական պետության առաջնորդը։ Արդյոք նույն կերպ Ալիև Պուտին մեկ հերոսազանգային ընթացակարգով չլուծում նաև Թալիշ ընդդիմադիր գործիչ Ֆախրադին Աբոզոդայի արտանձնման խնդիրը։ Շնժանցելով նման պարագաներում օրենսդրորեն ամրագրված ընթացակարգերը որպես իրավական հրամայականներ Այլապես սպիտակ շորի վրա սև թելով արված կարկատան է հիշեցնում Ռուսաստանում ապաստանած թալիշ գործ չի թե ձերբակալության, թե երկարատև կանավորման եւ թե բուն արտահանձնման ամբողջ շղթան։ Ինչպես հայտնի է, Աբոզոդան Ռուսաստանը տեղափոխվել դեռևս 1995-ին եւ բարձում է շուրջ 40 դար անց են միայն այդ երկրի իրապահաները ճշտել, որ նա այդտեղ բնակվում է առանց մշտական կամ ժամանակավոր կեցության իրավունքի։ Թեկուս նա երբեք էլ չի թաքնվել իշխանություններից, զբաղվել է գիտական ու հասարակական գործունեությամբ։ Սանկտ Պետերբուրգում տարիներ շարունակ լույս է ընծայել Թոլիշ անվանումը, թերթ հանդես եկել հրապարակային ելույթներով, որպես գիտնական մասնակից վերածելով տարաբնույթ գետաժողովների ու կլոր սեղանների, ինչպես Ռուսաստանում, նույնպես եւ Հայաստանում։ Այսինքն ունեցել է նաեւ Ռուսաստան եւ հետխորհրդային այլ երկրներ ազատ ելումուտի իրավունք։ Միևնույն ժամանակ Աբոզոդան ռուսական դատարան է դիմել քաղաքացիական հայցերով, որոնցից առաջինը Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում իրեն ժամանակավոր ապաստանի, իսկ երկրորդը իրեն փախստականի կարգավիճակի տրամադրումը մերժվելու վերաբերյալ գործերով։ Դա նշանակում է, որ նա մինչ այդ նման խնդրանքներով դիմել էր իշխանություններին, սակայն երկու դեպքում էլ մերժում էր ստացել։ Այսինքն մշտապես իրավապահ մարմինների աչքի առաջ էր գտնվում եւ խոսք անգամ լինել չի կարող ընդհատակ մտ գտնելու մասին։ Բայց ահա բավական էր, որպեսի Բաքու քաղաքի Սաբայելի շրջանային դատարան անցյալ տարվա հուլիսի 14-ին քրեական գործ հարուցեր ու միջպետական հետախուզում հայտարարեր Աբոզոդայի նկատմամբ, որպեսի մոտ 2 ամիս անց սեպտեմբերի 6-ին նա Մոսկվայում ձերբակալվեր ու երկարատև պահվեր Կոլոննա քաղաքի մեկուսարանում, որպես Ռուսաստանի Դաշնությունում կեցության կանոնները կոպտորեն խախտած, այսինքն ապօրինի բնակվող օտարերկրյա քաղաքացի։ Բայց ասենք լավ, դա էլ քարը գլուխը շարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացման շղթային բարձումը, որ Մոսկվայի մարզի Լյուբերեցկու քաղաքային դատարանում նախատեսված էին դատական նիստեր քննարկելու համար Ֆախրադին Աբոզոդայի վերը նշված հայցադիմումները։ Մանավանդ, որ մեկ շաբաթ անց, մարտի 6-ին, լրանում էր նրա ձերբակալության ժամկետը, բայց երկու նիստերն էլ հետաձգվեցին։ Առաջին տեղափոխվեց մարտի 13-ը, իսկ երկրորդը մարտի 18-ը։ Լավ, դա էլ փորձենք պատճառաբանել դատարանի գերծանրաբեռնվածությամբ։ Արտարոցը սակայն այն է, որ դատական նիստերը հետաձգելու մասին որոշումներն ընդունվել են այն ժամանակ, Երբ դրանից 1 օր առաջ, այսինքն փետրվարի 27-ին, Աբոզոդան արդեն կոլոմնայի մեկուսարանում չէր։ Նա անհետացել էր բարիս բուն իմաստով, ավելի ճիշտ, նրան անհետացրել էին արևանգելով ուղակի արգելափակման վայրից, մեկուսարանի վարչակազմին ներկայացնելով կալանավորին իբր թե ազատ արձակելու մասին Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության պաշտոնական նամակը եւ այսպես ասած ազատել էին անգամ թույլ չտալով որպեսի բանտախցից վերցնի իր իրերը ազատել ու տարել էին անհայտ ուղությամբ։ Միայն հաջորդ օրերին է, որ ինչպես չարախնդորեն հաղորդել են Բաքվի իշխանամետ լրատվամիջոցները, Լյուբերեցկու քաղաքային դատարանի վճռով Ֆախրադդին Աբբասովը, նույն ինքը Ֆախրադդին Աբոզոդան արտահանձնվել է Ադրբեջանի իրավապահ մարմիններին, անուշադրության մատնելով, որ արտահանձնման իրավական ընթացակարգում վերջին վճռական խոսքը պատկանում է ոչ թե քաղաքային ենթադաս դատական ատյանին, այլ երկրի գերագույն դատարանին։ Համաձայնեք, որ ոչ այլ ինչ, քան յուրօրինակ արկածային ֆիլմի սցենարը հիշեցնում այդ ամենը։ Ֆիլմ, որտեղ իրավական կամայականությունների հորձանուտում այնուամենայնիվ անկախ հեղինակների մտահղացումից ու կամքից ի վերջո բացահայտվում է բուն ճշմարտությունը։ Իսկ ճշմարտությունն այն է, որ ինչպես ընդդիմադիր գործիչներ Գյոզալ Բայրամլու եւ Ահվղան Մուխթարլու նրանց մյուս համախոհների պարագայում է տեղի ունեցել Վրաստանում, Ալեքսանդր Լապշինի պարագայում Բելարուսում, նույն անօրինականությունը կատարվել է նաեւ Ռուսաստանում Ֆախրադին Աբոզոդայի արժությամբ։ Ասել է թե հետխորթային տարածքի այդ եւ այլ հանրապետություններում մարդու իրավունքը ինչպես որ անհասարակ օրենքն ու օրինականությունը գրոշ չարժեն, անկախ նրանից թե ինչպիսի ամպագորգոր ու մեծապես պարտավորեցնող հրամայականներով է նրանց համանadrություններում ամրագրված օրենքի գերակայությունը իշխանության ախտիր բոլոր ճյուղերի ու նրանց ղեկավարների, անկախ պետությունների առաջին դեմքերի որոշումների նկատմամբ, հատկապես եթե դրանք կայացում են այդ բարձր պաշտոնատար անձանց զուտ անձնական փոխհարաբերությունների ու դրանցից բխող պարտավորությունների հիմքի վրա։ Իդեպ երևի թե ավելորդ չէ նշել, որ ներկայումս եվրոպական երկրներում ապաստանած են մեծ թվով ադրբեջանցի վտարանդի քաղաքական գործիչներ, որոնց մշտական սուրբ քննադատության թիրախում է գտնում ադրբեջանի իշխանությունների անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի գործունեությունը իր բռնապետական հակաժողովրդավարական էությամբ կոռուպցիայի, կլանայնության, կողոպտության եւ այլ բացական բաղադրիչներով հանդերձ ու չնայած Ադրբեջանի իշխանությունների համար ու հետևական ջանքերին հասնել այդ ընդդիմադիր գործիչների միջազգային հետախուզմանն ու արտահանձնմանը թե Ինտերպոլը եւ թե եվրոպական պետությունների դատական ատյաններն ու իրապահ մարմինները շարունակում են անհաղորդ մնալ Բաքվից իրենց հղվող բոլոր խնդրագրերին ու պահանջագրերին բնականաբար հավուր պատշաճի արժևորելով եւ աչքի բիբի պես պահպանելով մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները Այնուամենայնիվ եղել է այն, ինչ եղել է եւ Թալիշ մտավորական ազգային գործիչ Ֆախրադին Աբոզոդան ներկայումս ադրբեջանական բանդախցում է, ենթարկելով ամենօրյա հարցակնությունների, որոնք չի բացառում, ինչպես մեկ տասնամյակ առաջ իր մեկ այլ ազգակցի Թալիշի Սադո, Թալիշցիների ձայնը թերթի խմբագիր, Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի լեզվաբանության ինստիտուտի գիտական աշխատակից Նովրուզալի Մամեդովի պարակայում էր, ուղեկցում են անմարտկային դաշնություններով Ինչպես հայտնի է, անվանի Թալիշ մտավորականը չդիմանալով բանտային կտանքներին ու խոշտանգումներին, չստանալով անգամ տարրական բուժօգնություն, մահացել էր 2009-ի օգոստոսի 17-ին ձերբակալությունից 2.5 տարի անց։ Վերջերս մահվանից 10 տարի անց է միայն, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն արձագանքել է նրա որբևայրու Մարիամ Մամեդովայի հայցին եւ մարդու իրավունքների միջազգային համաձայնագրի մի շարք հոդվածների հիման վրա բեկանել ադրբեջանական դատարանի դատավճիռը, պարտավորեցելով որպես փոխհատուցում հանգուցելի ընտանիքին վճարել 20000 եվրո ու եւս 4000 եվրո կատարած դատական ծախսերի դիմաց։ Ընդամենը մարդու կյանքը գնահատվել է ընդհանուր առմամբ 24 հազար եվրո, ոչ ավելի։ Թեկուս ավելին էլ անիմաստ է, քանզի միևնույն է Ադրբեջանում պահպանվում է մարդու ու նրա հիմնարար իրավունքների դեմ նոր անօրինությունների հավանականությունը։ Մանավանդ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ տվյալ պարագայում Թալի ժողովրդի ու նրա առաջադեմ գործիչների նկատմամբ, ովքեր խիզախում են Բորբոք պայել հարազատ ժողովրդի ազգային ինքնության կրակը, փրկել նրան ուսացման եւ անհետացման հարաճուն վտանգից, պահպանել մայրենի լեզուն Թալիշերենը զարգ զարգացնել ու սերունդներին փոխանցել դարերի վեր նախնիած ստեղծած հոգևոր ու մշակութային արժեքները եւ վերջո հասնել սեփական ազգային պետականության կայացմանը։ Իսկ թալի ժողովրդի համար ինչ աստիճան հրատապ է այդ պայքարը, վկայում են արկա իրողությունները նախ Թալի ժողովրդի մասին հակիշ տեղեկանքի տեսքով։ Թալիշներն իսլամի շիիթական ուղությանը պատկանող ժողովուրդ են, որպես բնիկներ հնագույն ժամանակներից ապրում են Թալիշտանում, որը բաժանված լինելով երկու մասի տեղաբաշխված է Ադրբեջանի հարավ-արևելյան եւ Իրանի հյուսիս-արևելյան սահմաններում Կասպից ծովի ափին։ Հյուսիսային մասը, որը մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ, պաշտոնապես կոչվում է հարավային գոտի, իսկ հարավային մասը, մտնելով Իրանի կազմի մեջ, կոչվում է Գիլանի Օստան։ Թալիստանի մայրաքաղաքն է համարում Լենկորան կամ ինչպես Թալիշներն անվանում Լանկոբա քաղաքը, որը գտնվում է Ադրբեջանի ծովափնյա հարավում։ Թալիշերենը հյուսիս-արևմտյան իրանական լեզու է, որն օգտագործվում է հիմնականում կենցաղում։ Մասնավորապես Ադրբեջանում թալիշներն ազգային դպրոցներ չունեն եւ կրթություն են ստանում ադրբեջաներեն լեզվում։ Թալիշախոս բնակչության թվականակի վերաբերյալ տվյալները տատանվում են։ Ըստ տարբեր աղբյուրների յուրաքանչյուր կողմում մոտավորապես 1 միլիոն։ Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալների համաձայն 87000 թալիշ կա։ Թեկուս ինչպես վկայում է թալիշական ազգագրական շարժման մասնակից Թալիշի Սադոթերթի թղթակից Երևանում քաղաքական ապաստան ստացած Շահին Միրզոևը միայն Ադրբեջանում թալիշների թիվը հասնում է 2 միլիոնի, Բանն այն է, որ թալիչների անznագրերում, ինչպես որ մահմեդական դավանանքի ոչ թուրքական այլ ազգային փոքրամասնությունների պարագայում է, քաղաքացիների անznագրերում նշվում է ադրբեջանական ազգություն։ Միրզոևի խոսքով միայն վերջին տարիներին իշխանությունների ճնշումների պատճառով Ադրբեջանը լքել է ավելի քան 300.000 թալիշ։ Քանի դեռ քաղաքական գործիչները մտածում են, ասում են, Թալիշտանում հասնանում է այն, ինչ ժամանակին տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։ Թալիշական հարցի առաջին սրումը տեղի ունեցել 1918 թվականին, երբ Թալիշ մուղանական շրջանները հրաժարվել են ենթարկվել նորաստեղծ Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ 1918 թվականի օգոստոսի 4-ին ստեղծվել է Մուղանի ժամանակավոր ռազմական դիկտատուրան, որը կոչվում էր Մուղանական դիկտատուրա։ Հետագայում 1919 թվականի մայիսի 15-18-ին Խորհրդային Ռուսաստանի կազմում հրճակվել է Մուղանի Խորհրդային Հանրապետությունը, սակայն նույն թվականի հուլիսի 23-25-ին ադրբեջանական զորքերը գրավել եւ կազմալուծել են այն։ Այդ պահից Թալիշը մայրաքաղաք Լենկորանով մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ։ 1993 թվականի հունիսի 21-ին Լենքոնանում գնդապետ Ալիքրամ Հումբաթովի գլխավորությամբ մի խումբ Թալիշ սպաներ հրաշակեցին Թալիշ մուղանական ինքնավար հանրապետությունը։ Այդ ապստամբությունն ընթանում էր Արցախյան ճակատում հայկական բանակի հարձակման հետ զուգահեռ։ Այդ իրադարձությունները խթանեցին Սորետ Հուսեյնովի խռովությանը եւ մաս կազմեցին Ադրբեջանում իշխանության ընդհանուր ճգնաժամին։ Մինչ այդ Թալիշական աշխարազորային գումարտակները Ադրբեջանի նորաստեղծ բանակի կազմում նույն գնդապետ Հումբաթուի հրամանատարությամբ հերթափոխային կարգով փոխարինելով իրար մարտեր էին մղում Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի դեմ հիմնականում Մարտակերտի շրջանի ուղությամբ մասնակցելով մի շարք գյուղերի գրամանը Սակայն հետագայում, երբ հրճակվեց Թալիշ մողանական ինքնավարությունը, դադարեցին իրենց մասնակցությունը մարտական գործողություններին ու վերադարձան հայրենի երկրամաս։ Թալիշները ըստ երևույթին սկսեցին հասկանալ, որ անհետեթություն է զոհեր տալ հանուն իրենց ժողովրդին ճնշող թուրքերի ու հիմնականում եկան այն գիտակցության, որ հայերն իրենց ճշնամի չեն, հետեաբար իմաստ չկա կռվել հայերի դեմ ու զոհեր տալ։ Լենքորանում ու Թալիշաբնակ մյուս շրջաններում կազմավորվեցին իշխանության տեղական մարմիններ, հրավիրվեց հիմնադիր ժողով Միլլի Մեջլիս, որի առաջին նախագահան տրվեց Ֆախրադին Աբոզոդան։ Ալիքրամ Հումբաթով երկու անգամ հանդիպել է Ադրբեջանի նոր ղեկավար Հեյդար Ալիևին, սակայն նրանք ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Ապստամբությունը Թալիշ բնակության կողմից զգալի աջակցություն չէր ստացել, ինչի արդյունքում երկու ամիս անց օգոստոսի 23-ին նորաստեղծ հանրապետությունը տապալվեց։ Ալիքրամ Հումբաթովին մահապատժի դատապարտեցին, սակայն 10 տարի անց նա ազատվեց բանտից ու տեղափոխվեց Նիդերլանդներ, որտեղ եւ քաղաքական ապաստան ստացավ։ Թարիշական ազգային շարժումն ի սկզբանե եւ այսօր էլ միասնական չէ։ Գոյություն ունի երկու թև՝ չափավորներ եւ անկախականներ, Չափավորներն ինքնավարության են ձգտում Ադրբեջանի կազմում երկու պաշտոնական պետական լեզուներով ադրբեջաներեն եւ թալիշերեն։ Այդ դիրքորոշմաններ նաեւ Ֆախրադին Աբոզոդան։ Հետագայում նա փոխեց իր այդ դիրքորոշումը եւ սկսեց բացահայտ խոսել անկախ թալիշական պետության ստեղծման մասին։ Հեյդար Ալիևը փորձեց բանտարկություններով, սպանություններով խեղդել շարժումը եւ անգամ չափավորները հասկացան, որ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ լեզու գտնել հնարավոր չէ։ Աբոզոդայի համոզմամբ Ադրբեջանը պետք է ոչ շացվի ու ստեղծված երավիճակում եւ հայերի եւ թալիշների համար միակ ելքը դա է։ Նա Ադրբեջանը դիտարկում է որպես արհեստական կազմավորում, իր իսկ արտահայտությամբ Ռուսաստանի ապօրինի զավակ, որ նետվել է պատմության ասպարեզ։ Ընդ որում, նշելով, որ Ադրբեջանի քաղաքացիներն այդպես էլ չեն ձևավորվել որպես մեկ միասնական կուրդ ազգ։ Ադրբեջանական բանտում հայտնված Ֆախրադին Աբոզոդայի ճակատագիրը խոր անհանգստություն առաջ բերել ոչ միայն իր համախոհների, այլև ողջ Թալիշ ժողովրդի շրջանում։ Ինչպես նշվում է այդ կապակցությամբ Թալիշական ազգային շարժման հրապարակած հայտարարության մեջ, որ վերնագրված է Ռուսաստանը հանձնել է Թալիշներին եւ որը ստորագրել է շարժման առաջնորդ Ալի Քրամ Հումբաթով, դա անօրինականության եւ հանցավոր դավադրության ճիճացող դեպք է, որ կատարվել է ինչպես ռուսաստանյան, նույնպես եւ ադրբեջանական պաշտոնատար դեմքերի կողմից։ Հայտարարության հեղինակի համոզմամբ Ֆախրադդին Աբուզոդան իր ոչ քաղաքական ու լրագրողական կարիերայի ընթացքում անգամ անօրինական ձերբակալությունից հետո պահպանել է իր ռուսամետ կողմնորոշումը, նույնիսկ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ճգնաժամի ամենածանր տարիներին պաշտպանել նրա շահերը։ Նա իրեն համարում էր ոչ միայն թալիշական, այլև ռուսաստանյան հասարակական գործիչ ու լրագրող։ Եվ հանգամանալի հայտնի է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ընդཐུպ միջև առաջին դեմքերը իրազեկված էին Ֆախրադին Աբոզոդայի ձերբակալության ու նրա հետապնդումների մասին։ Նրա հանձնումը, ասում է հայտարարության մեջ, կարող էր տեղի ունենալ միայն Ռուսաստանի իշխանությունների թողտվությամբ կամ լիակատար հավանությամբ։ Իսկ դա իր հերթին հավասարության նշան է դնում Բաքվի հանցագործ Վարշախմբի եւ ռուսաստանյան իշխանության միջև, ինչը խրախուսում է Թալի ժողովրդի եւ թալիշական մտավորականության ոչնչացման նորված նրա ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Ակամա ստիպված եմ վերստին մտաբերել Բելարուսի առաջնորդի խոսքը։ Իլհամի մեկ հերախոսազանգն ինձ կամ իրեն եւ բոլոր հարցերը լուծում են։ Կարելի է ենթադրել, երևի թե հենց այդ ընթացակարգով են լուծում նաեւ Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ցակող հարցերը։